golle simaari sappo e goo nelaaɓe e banndiraaɓe wonnooɓe yude ɓe fof nani ɓe ngona yahuude en ɓe keɓii konngol allah ngol kañum enne ndeen piyeer ŋabbitii yerusalem wonanɓe ɓurnongal ɓe peli ɗum mbii a naati e galleeji solimaaji kadi a ñaamdi e mumen ko ndeen piyeer habriɓi ko kewnoo ko gila e fuɗɗoyde haa e gasirde wi'i gonnomi koye torade saare yoppe haa kemmi jiiɗe jiimi hunde waynano bertanteeri jaadni kaɓɓandi e coɓɓuli mum nayi ina jippo e asaman faade am nden mi ƴeewindi no moƴƴi jiimi kulloñ lesdi congooje laadoji kañumen e colli weeyo nanmi kadi sawta goto ina wiyami piyerre ummo war heen ñaama kono mbimi muk joomiraɗo hay hunde ko tunwi walla ko laaɓani meeɗani naatde hundu kam sawta dow asaman o heɓiti wimi ɗimmol woto tunwin ko allah dagni ɗum waɗi hakke laaɓi tati tan fof ŋabbatina dow asaman e on saaha worɓe tato nelaaɓe e am ummade césare ngari galle momin jippino o ruhu o wi yomi yahdu e maɓɓe tawa mi sikkitaaki ɓeeɗo banndiraaɓe jeegomo ɗoftimi min naatdi galle korneyi kankone o habri min holino o yiiri malayika darinooɗo galle makko ina wiyamo nel yoppe ngam addaneede simon ganndiraaɗo piyeer ma o haalane konnguli ɗi jogorɗaa danndireede aan e galle maa fof nden mi fuɗɗiima haalde ruuhu ceniiɗo o jipporii e maɓɓe no adinoji parade emen ni nden ciftormi ngol ɗo konngol ngol jomiraɗo o wino yaya baptisanno ko e ndiyam kono onon baptiste ɗon koye ruhu ceniɗo ɗum noon tawde allah rokkiɓe ko rokkuno en nde gonɗinnoɗen jomiraɗo yeesu almasihu ndeke noon holimin saka mboɗo eto hadde sago allah nden ɓe nani ɗum ɓe ndi ɓe goni e mawninde allah te ɓe mbiye ndeke allah rokkiɓe gona yahuda en ɓe no battori koye mumen beele ina nguura sariɓe sababude leɓte caggal mayde étien e ɓe jeehi haa fenisi sipar e antiyoke ɓe kabrani konngol ngol hay goto goɗɗo so wona yahuda en ɓe kono ina waɗi e maɓɓe worɓe siparanaaɓe e sirennaaɓe yahaɓe antiyoke kaldi kadi e grek en gandini ɗumen kabaru moƴƴo payetuɗo e jomiraɗo yeeso o aɓe gonduno e bawɗe jomiraɗo o kadi hewɓe gonɗini te tuubi e jomiraɗo o dental gonɗinɓe yerusalem ngal nani ko kewno antiyoke ko neli toon barnabas nden o yettima kadi o yino allah jippiniri moƴƴere mum e gonɗinɓeɓe o welti hen o wagginiɓe kamɓe fof yoɓe genniyo e ɓerɗe maɓɓe ɓe keddo e jomiraɗo o barnabas noon ko gorko moƴƴo kebbinaɗo ruhu ceniɗo e hoolare diɗɗal ngal jokki e jomiraɗo o caggal ɗum barnabas fay tarse ngam yiloyaadi sool nden o yiitima o nayimo antiyok ɓe gondi ko foti no hitande e dental gonɗinɓe ngal kadi ɓe jangini diɗɗal jongal almuɓe ɓe gadi wiyeede masiyankoɓe koye antiyok eɗen balɗe ana baaɓe gummi yerusalem fayi antiyoke goote maɓɓe biyeteeɗo agabus ruhu o longini ɗum ummi wima heege mawge waɗa e aduna he fof nge ari ko e laamu kolod almuɓe ɓe pellitiren ndinde goota fof ko waawi ngam walliddi banndiraaɓe hoɗɓe yude ɓe ko noon ɓe mbaɗi ɓe pawi ɗum e juuɗe barnabas e sol nawani ɗum hohooɓe ɓe